Laborategi privatiak zielaik diala guti arte, joien erretretarat juitiaikin, baionako AX Bio-Ozean Laboratorioak dutu arahartu andanabat halanula, kambo, donibane Garasi eta maulekuak. Askilaster hasidia ipatzen berantolaketa bat beharrezkoa zela, helbuia dielaike, serbitxien hobetzia maila guagoko zentroak indartzez. Hala nula, baiunan, 2 miliu euro ezaik izan da laborategi moderno baten egiteko, eta barnekaldien Dona Paleuko ospitalekua nahida askartu. Hatik, herrikipiagoetan dien zentroetan ahalak kipituko dia, eta serbitxia estate jonazik oiarte bezala. Josep de Bosk eizain da Sibiuan. Odin e, guetako e, handia handianik ikusi ditunat e, jin ezgioz, lehen basunin laboratoar heben beian, analizak heben eginik zututzen, jentek gaiko resultatra basititzien, hunat jit, efen laboratoar elat xarkazitez, mena igan bantaliat izgioz, eran aibeta urtia huai, igan urteko bantaliat izgioz, diala urtia hotx, ez du zaboa analizak maulen eginik. Ordin odola bildu duzu maulen. Mauleko langilek odolhoi saikatzen dizie eta odolhoi baduzu eh, galtatu den gaizain abea ondo eh, ondoko Erranai Eran nahi heben hulianena dona palu, mena odola juten ahaldu zebai bidaxune pei rojad edo baiuna artino eta gio eh, ulhuntzeko interneten bidez analizako rojuntatu itutzu eta um, mauleko lat erresultatak analizak heltzen ez dut zo hartue uh, eh, analizak etziel habo hemen eginik, zerren hentako funtsin erresultata beha zuzun. Odola bilduik eta gaiko erresultatak. Uh, eh, ordin, erresultaten biltzeko bat duzu, laboratoar hilati igaiten ahaltziela, uh, eh, arrestiko seionak beno lehen. Erresultat bat enuketeko. Lehen, uai, galteginik zizu, bihamenin iganditin nahi badutitie bek erresultatak bildu. Jantek, bedoziek, nurek analiza galtatu beitu, haik egunimbeian, beian, analiz egunin egini balin gaiko erresultatak ukeiten ditz. Edo analiza bat denboa habo hartzen badu, ondoko egunetan beduzik ukeiten ditz erresultatak. Eh, Mena gentiak guai behar diz bihamenin jin uh, eh, laboratoa hilat analizan eh, eskila biltzeko. Edo, beste sistema bat plantan ezaidizie guai, internetez ahaltitzie resultatak biltzen, zita batetan sartzen koda bat biltzez. Hortako egenter dizugu mobiko eta zenbakik, eh, hola, ukeiten betuti eh, ben uh, kodak, sartzeko zita hortan analizen biltzeko. Eta pentsatzen dit kampaina hoietan, ez tiela denek internet eta ez tiela e, uh, ujantxa hori? Ez tizi internet, zumaite mogikorra etziesi gaiten, eta zumaite ez tizi mogikorri. E, bat baduzu, jenten tako analizen ukeiteko. Bestalde, Arestitan, zeratze horrek eta analizak bestetan egitiak ondorioak badutue eizainantzat, zeren eta odol hartzeko eta kareatzeko arau zorotzak beitutie, Josette Bosk. Guetako galteginik zikuz, ordin uh, eh, gaizasumaiten errespetatzi odola mm, biltzen dugulaik, ordin deja eh, biltzeko manean behar ditzu gaizasumaiten errespetatu, gio eh, behar dizug untzi behesi batetan ezai odola, eta ek, epe eh, berezi batetan ebai, jaman odola laboratuak hilat. On, xail hoikor behartitzu gerespetatu. Jakitez maulen eh, odola bildui dela behitan. Ordin nulaz esten hor analizatu, behartiz odola nuk bait jaman. Ordin bildui duzu uh, eh, goizanko jamek honetan bat norbait jiten odola intxerka, eta arrestiko bi honetan duz bigerren uh, biltzia. Ordin behartizu gerespetatu, uh, wen hoi ez zure respetatu. den ananizain abea badaki zure sumaitek behar du tutile ulhintzeko, eta beste zumaite bihamenek, ordin uh, hoikor behartitzugu kontutan hartu, odola eh, uh, jamaiten dugulaik laboratuak hilat. Ordin biltzin bat itzugu gaisa zumaite respetatzeko, eta bai jamaiteko epiae behar dizugu errespetatu. uh, jakitez odola bildu mementotik eta analizatu mementula zumaitaliz behar diela uh, epiak errespetatzeko. Mauleko langilentzat aldiz ondorioa izanen da, lan egin beharko diela dona palegun eta maulen.